eta zika, zika, zika birusa, ipatu behar dugu pixka bat, eh, gaur, ezkira, junt behartuak, baina bo. Ezken aldean, ipatu nautzien pixka, torrian txigida pixka temamenen dut hortan. Uh, eh, ipatu nautzien bezala, gure momentuko eritasuna da, edo beldurra, zonbait hilabetez, izu giro bat sortzen du. Pentsa, aldiuntan, aurdun diren emazteak dira, unkituak, gainera, niniak ez dira unkitzen eta horreinik gutiago aur diren emazteak. Bref, eltsoen falta da. Ara zer den, gaizo mustikak. Odola behar dute horiek ere bizitzeko funtsia nola da. Bon, hori erraiten dut, negua delako eta antzia baitut ere berdin zekak diren udan mustikak. Baina teoria bat, hasten da ere agertzen ondoan eta badu ala ere mm, egiaren susmo bat. Zika, birusa, piri proxifenoak sortu lukela. Bon, ez da junturi gerran. Pestizio bat, aipatuko dugu. Pestizioa deitzen da piri proxifenoa. Gainera ez da junturi, arazoa aipatzen da, zika deitu birusak malformazioak sortzen ditu lan. duzie, aur sortu berrietan, amak zika birusa dolarik. Mikrocefaliak deitzen dira, baina ez balitz birusa horren diaturian, baizik eta pestizidio bat urte astepenean osasunaren nazioarteko erakundeak eskatua zela adierazi zuen. Abisu beldurgarri bat edatuz, mikrocefalia geroz eta gehiago zirela Brasilen eta hori zika birusaren gatik. Eta beraz, gaizo mustiken gatik, malformazioa duten aurrak sortzen dira buru eta burum, burumun tipi Hala, eta nire estulka birusa bildu dute. Eta Argentinako ikerlari batzuek galdera hau egin dute. Zergatik akusatu mustika. Edo egan, zika birusa. Zenta zika birusa munduan zehar gunea initzetan heldua da. Aldiz, mikrozefalia kaso horiek bereziki Brasilean ikusten dira. Brasilean atsemaiten delarik pestizidio horren arrastoa. Edateko uran. Aha. Galdera ez da zozoa beraz. Piri proxifenoa. Monsantoren partaide batek sortu duen pestizidioa da. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Segitzen dute, Malformazio horiek aski berriak dira zika virusaldiz ez daura ingoa. Mila behatzionta zazpian agertu zen, Ugandan, eta etzen inoiz olako arazorik ikusi. Eta, Hortan ba ikira, zika nondik edu da, besinpleki lehen kasua zika deitu oianean agertu zen. Eta lugan da izkuntza nahi du inbaditu. Bref, morain badak Brasile Brasilei aldean mila bosteun kasu malformazio horrenak badira. Beraz teoria berriak gaur egun, pestizidio hori litaikela malformazio horien jatorian. tazergatik, ebe edateko uretan eman dituzte pestizidio horiek, sinpliki. 2000 eta amalauean, sartu zituzten deng eritasunak tipitzeko, mustika tigrean hiltzeko. Ze ideia ez, pestizidio bat botatzea, simpleki, errobinetetik ateratzen den urean. Pentsa, eh, gure sukaldetan ala izan malitz. Arrigarria, bai baina lasai, osasunaren nazioarteko erakundeak gomendaturik egin dute hori. Nolaz, nazioarteko erakundeak, olako teoria bat ateratzen aldu beraz, zika mustikaren falta dela, mundua beldugaraziz berriz ere. Bon, berdin hartu dira, bai, astakeria bat egin zutela, behar bat pestizidio hori potablea den edo edangarria den uretarat botatuz. Beraz, ez beldurtu zuen inguruko eltsuetaz eta zika birusaz. Dena den, beste beldur bat proposatzen hau gaur, behar baita ala ere baino, Zigarretaz, beldur zinezten, eh, minbizia sortzen baitu eta bar, orain zigarreta elektronikoak hiltzen ahal zaituztete kasu zuen autoan, simpleki, eta bai. Gainera, honan gertatu da gaur, zuen etxetik hurbil, beraz, zuei ere gertatzen altzauzie. Emazte bat, bere autoan zen gaur, zigarreta elektronikoa eskutan. Eta berotzen txenditu du, autoan erortzen utzi eta autoak su hartu du emaztea bizirik da, bainan bizkara erreturik sartu da etxera, ospitaletik pasa onduan. Ez deusen gandik gehiago babestua. Demista putz, utz, huts, hitz, hitz, Ah, eta informazio praktiko bat ere man nahi nautzien, usasunazari baikira, baikida, eh, sukrea maite duzuen entzat, eta berdin, be, diabetikoa baldin baziste, sukre faltan baziste kasuntan. Coca-Cola baino, obeki badut proposatzeko zuen zat, Starbucks eh, multinazional famatua, ez dakit zautzen duzien, kafeak saltzen dituzte bereziki, eta kafearen inguruko, cappuccino, eta blabla bla, guzia, bizko batzuekin ere, horrez gain, eta gainera, Gainera, kario, bref, kafe handietan, kalkulatu du erakunde berezitu batek, hogeita bost asukre koilara bazirela. Hogeita bost asukre, hotx, elduek normalean egunean behar luketena, baino, hiru aldiz gehiago. Berdin magdurat joaiten baziste konpentsatzen du, gatz gehiagianez, ekilibratuz, bo, ez nahiz segur benen, ala da, eta dena den erakundeak du Starbucks e, be enpresari, sukre maila hori erdiz bederen apaltzea, ados, egin dute Starbucksekoak 2000 eta hogei irako ala eginen zutela. I met my love by the gas yard wall Dreamed a dream by the old canal I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. I heard a siren from the door. Saw a train the night on fire. I smelt the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beach. Spring's a girl on the streets at night. Dirty old town dirty old town. I'm going to make a big sharp axe, shining steel tempered in the fire. I'll chop you down like an old dead tree dirty old town, dirty old town. I met my love by the gas yard wall, dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. zur berdin ezautu ziela kantu hau hairea beintsat dirty old town eh, The Dubliners, taldean zuten ginuen eta begorriku shi baitute Siaran Burk deitzen zen uh, The Dubliners kantaria bere sorteguna izan zela mila behatzion eta emezortzian holtsailaren emezortzi batez sortu zen Dublinen Irlandar musikaria eta kantaria eta The Dubliners be uh, Irlandesaren hitzak ere izan ziren eh, bereak bere ziki eta be, berroita mairu urtetan zendu zen. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Eta bi itzala ere telebistaz, eta ondotik Fred Behoet zuri itza, musikaren zat, tuz, deitzen den Euskal Talia ipatuko daukuzu gaur. Franz zenk, Bosgarren, garen, franz eskatean, erreportai interesgarri bat, edatu dute haste untan den interneten ikusgai duzie uh, Amon de deitzen den dokumentala Aragirik gabeko mundua Aragiaren industriaz gain ekoizpenaz eta bereziki ondoko amarkadetan jasango den populakuntza hemen batera Aragia ez aski denen elikatzeko, laburbiltzeko, dokumentaluntan aipatzen dena. Aragi industriak, hots laborantza intentsiboa, eh, lehen kutsatzailea delarik munduan, hortik ateratzen diren alternatibak aipatu nahi ditu dokumentalak, aragirik gabeko janaria zarida. Entre nous, on s'appelle les chasseurs de protéines. Au lieu de uh, sacrifier <laughs> des animaux, on abat des arbres. <laughs> Bo, <laughs> ez duz biziki ringarria atxemaiten, baina niduriz gizon hau kontenda bere txisteaz. Arbolak eh, moztea ere espaita bereziki ideia ona ala ere, munduan eh, munduaren zat eta gure osasunaren zat ere, ez dut horretaraziko zientifiko honi zertarako ere balio duen, bref, ekologikoki eta etikoki arazo bat ikusten dutenek aragia ekoiztea eta gibelean merkatu ekonomiko berri bat ikusten dutenen aurpegia ere agertzen da hemen. Je suis sûr que ce marché des substituts de viande pèsera un jour plusieurs dizaines de milliards de dollars. Eta bai, amar miliarka sos da aragirik gabeko be aragiaren zat, edo aragiaren inguruan, batzuek aurri ikusi dute, arazoetikoa eta ekologikoa, bai, bai, bai, hori azpimarratuko dugu, baina sosa maite duten entzat, ere, merkatu berri bat, ber ondorioekin, biztan dena, lekuko produkzio edo ekoizleak behar bada baloritzatzea izlitaike gaizki, baina hemen dokumentalak iduri zahantzidu beste zerbait ere bat zela gibilean, bref, lekuko eko izleri intesatza obe, eh? beti bergau zerren dugu hemen, baina franzen katean eren egun pasaden dokumentala xarean duzie, ikusi eta zuen iritzia eginen duzie ere, hortaz eh, eh, bostak eta oita bat itz eta putzen, laster fred behu atzuritza, ala ere horretarazten gure telefono zenbaki hau. Eh. zure irratiarekin komunika ezazu goizberri eta hitz eta putze mankizunetan. Zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06, zazpi zazpi sortzi, bost bat sei, bederatzi 0. Irratia elgarrekin egin ezagun. Ara, telefono zemaki hori baliatzen alduzien, ebo zie, mugiko jarekin gurekin komunikatu, eh, Twitter, Facebook, eta bar, beti hor dira, itz putzekin atsemanen gituzie hor, eta beti, gaiten hau ziote, mendik ere pasan ebo ustaritzen pisinaren ondoan gira, Ez da problemaik, eh, horretara zenotzet laster eh, gurekin izaren dugula Jojo Bidart, Jojo Bidartek epatuko eh, du Departamentuko Kontseilua gaur goizetik bildu baitira, aurrekon duen bozkatzeko eta jadanik polemika zonbaitzu izan dira garraioen kasuan adibidez edo sozial arloko langileen kasua ere, hori denak labur bilduko dauzkigu. Baina momentuz, zuritza itzema Fred Berruet. Fred Berruet. Hori da bai, gaur Gernika lera eramaten zaituztet, tuz talearen disko begiaren ezagutzera. irukotea 2008an sortu zen Gernikan. Talea musikari hauek osatzen dute. Edortak gitarra jotzean eta kantatzen duena, mirik basua jotzean eta kantatzen duena ere, eta arzak bateria jotzen duena. Horren dela urte batzu tu fizeneko boskantuko maketa atera ondoren, simpleki bi deitu duten disko berriarekin datozkigu orain. honek sortzi kantu indartxu biltzen ditu. Denak, postarko garean eta noiz ilun baten artean eginak. Naiz eta egitmo eta nabardura desberdin frango badiren ala ere. Euskal Herrikoen artean, dut, lif, lisabo edo izaera bezalako taldei pentsa daiteke. Nazioartekoetan aldiz, entzein, helmet edo zikofito laipa daitezken ere ustez. Hori bai, eraginak edo izanik ere, Tuzek bere musika propioa sortzeko gaitasun uka ezina badola erakusten digu hemen. Bainan kasu, musikan eta hitzetan kolore ilunak nagusi izanik ere, Digipak diseinu zinez dotorea prestatu dute beren diskoaren baloratzeko. Aipatzeko da bertzale, diskoa zuzeneko balintzetan grabatu dutela, mungiako musik on izeneko estudioetan. Talearen asmoa orain, disko ontako kantoak ahal bezain bat zuzenean aurkestea da biztan dena. Kontzertu antolatzaileek, talearekin ahemanetan sartzeko seetasun guziak, 2.0.com webgunean atxemanen dituzte. Gaukoz, bertzerik ez entzuleak. Elduden aste arte urzen zaituztet, tuz talearen biaren disko hau irekitzen duen kantuarekin. Bi begi. izatea Fred Beruetek aurkezturik mil esker ondoko aste arte laster gurekin beinat larugi bere iritzi emanen dauku eta gurekin jojo bidartere izanen dasiak laurden gutitan pauen departamentuko kontseilua biltzen da goizuntatik biegunez aurre kontuak ez tabedatzen eta bozkatzen dituzte bildu maino bat eginen dugu berekilan bostak eterdi mementu zeuskal jatietan berriak intza harrietarekin Thank you. Departamentuko kontseiluak aurrekondua ez tabaida gaidu, gaur eta bihar pauen, Jean-Jacques Lazer presidenteak bere sedeak aurkeztu ditu, estatutik diru gutxiago heldu dela eta beraz atera bideak atxeman behar direla. Lau milioiko, e, lau milioi gutxiago sautu nahi lituzke aurten, eta eskoletako garraioaren pagarazteak du sortu ez alde batetik, bestetik langile sozialen gaiak gero eta baldintzak askarragoetan ari direla salatzen baitute. Preseski protesta egindute pauen Ondoren departamentuko kontseiluaren egoitzaren aintzinean eta Baionan ere piknika bat antolatu dute eguerdiuntan. Silvian Alo Alderdi Sozialistako Ipar Euskal Herriko diputatuak hitza hartu du Parisko legebiltzarrean Euskal Herriko bake prozesua aipatzeko. Ekainaren 11an Parisen iragan konferentzia aipatu du eta gobernuari galdegin dio Euskal Herriko bake prozesuan bere implikazioa ze einekoa den espika dezan. Marie Christine Daloz, Le Alderdiko parlamentariak erantzun dio erranez etaren desegitea eta armen itzultzea ezinbesteko baldintzak direla. Armak modu antolatuan itzuli behar direla, gehitu dio alo diputatuak eta presoen gaia ere aipatu beharko dela, entzunen dugu seietako berri sailean. Hiru auto erre dira goizuntan baionan, sua auto batetarik abiatu da eta gero bestetarate datu, emazte bat zigarreta elektroniko baten erretzen ari zela, senditu du etzela untxa ibiltzen, berotu zaio eta erortzeratutzi du horrek luke sua piztu, emaztearen autoa denak iskalida eta ondoan ziren bi auto ere kaltetu dira. Baigura tarberoako ikastole kantolaturik gauuntan bederatzigarren ikastola rok izanen da, gaueko zortzietatik goiti lehamonak domenik eta furio taldeak ikusten alko dituzue azparneko txatxolan, bata bretainatik etorria eta bestea azparneko eskualdekoa. Eta futbolean, Europa Ligako final zortzigarrenetako joaneko partida jokatuko daratxuntan Marseillako Olimpik eta Bilboko atletiken artean, norgeiagokak ikusmin handiagoa sortu du Euskal Herrian Marseillan baino eta Velodrom zelaian diren irurogoita zazpi mila lekuetatik, ogoi mila baizik ez dira beteko aratxuntan. Baionatik ogoita marreko multzo bat abiatu dago izuntan, autoz eta autobusez partida aratzeko behatziak eta bostetan izanen da. Aste ondarrari xo Ostiralero, atxaldeko bostetatik seietara Julen Gijezekin Euskalirratiak puntu eus Euskalirratian webgunea erreportaiak, emankizunak irratia zuzenean entzun, euskalirratiak.eus webgunean. Vous reconnaissez être un gamin de merde. Baiunako auzitegiko epaiak. Vous auriez volé de, du fromage, d'un burger. Astelehen goizez, sortziak lauden gutitan. Mettez-vous comme il faut. Goizberin. Vous vous droguez hmm? Vous vous droguez Non. Tribunal del Tribunal del pueblo. Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta putz, putz, itzeta, itzeta, Prentxan, zerberri iten interneten eh, berrian titulu hau lehenik eh, Udalen aktak Euskaraz onartzeko eskatu dio Eusko lege urki jori EH Bilduk eta EAJotak adostutako mozio batean Eusko lege biltzakak adierazidu Eriko eh, Etxeak eskubidea zutela aktak Euskaraz egiteko. Bestalde, uh, aurrerapen elkarrizketa bat, elkarrizketa baten aurrerapena, hobeki erranik, berrian eta titulu honekin, erri arresien ederaz eta gogoraz, erri arresietan atxilotuak izan ziren, eta azken aste eta hilabetetan libre agertu dira, ekaitz Ibero, Urtza Alkorta eta Ibon Esteban, hiruak elkartu ditu berriak eta bihar argitaratuko du, beraz, haien testigantza, erreportai bere zibatean. Hey, Bestalde World Press Foto ere aipagai nagusi gaur edabide desberdinetan mundu mailako lehiak eta hau, argazki lehiak hau munduko argazki edegenak agertzen dira eta bisari agertu dira nafartar argazkilari bat entzat otsoa de holtza argazkilaria entzat e, eh, bigarren eta irugarren txariak eman dizkiote diendea atalean berrian agertzen ditu agertzen dira beraz argazkiak. Ipar Euskal Herriko itzan funtzionamendu gastuetan lau milioi euro gutxiago ezarriko ditu departamenduak departamentuko kontseiluaren uh, bilkuraz hemen elka artikulu bat. Bestalde argian Eliza Katolikoa ipagai Elizak bere, bere egin dituen ondasunak itzultzeko proposamena egingo du Bilboko Herriko etxean frankismo garaiko hipoteka legea baliatuz Elizak bere izenean jaji dituen Bilboko ondasunak eh, eskatzeko saiakera hasi dute EH Bildu eta Guazen Bilbaok datorren asteetan aurkeztuko diote emozioa udal gobernuari, eskolegi biltzakak gaiaren inguruan landutako txostenaren arirat dator eskaria, Ola Beagako Santa Ana eta Abusoko Artzain Onaren Elizak Eusko Jaurlaritzak landutako zerrendan ageri dira adibidez. Bestalde korrika prekarioa ere aipagai uh, gaur abiatzen baita dena prest prekaritateren aurkako korreskalez abiatzeko. Elkarlanean egingo dute jarraipena argia hautsa ara info eta la direkta edabide independenteek. Atxaleko seiter erditan abiatuko da korreskalez prekaritatearen aurkako lasterketa solidarioa mobistarek Bilboko Buenos Aires kalean duen dendaren paretik. Bestalde aktualitatean gaur nazioarteko gai hau eta argiak ere hemen aipatzen duena, Turkiak pekakaren kampamenduak bombardatu zerantzun dio Ankarako erasoari. Aste azkenean eh, bomba autobat lehe jarazizuten militaren autobus batzuen aurka, Turkiako hiriburuan, jakin gabe beraz norden hemen e, bomba egilea, eta hoita sortzi pertsona ziren eta irurogei zauritu, baino gehiago, eta hor Turkiak pekak alderdia uh, um, beraz akusatzen ditu, pekakak ez ez duelarik, denaren Turkiak bere erasua jadanik eraman du. Eta beste gaietan kaseta puntu eusen baita media bazken ere, Silvian Alo agertzen da, Alo diputatuak bake prozesuaren gaia, Frantziako asamlada nazionalerat ekarri du, hemen ikosten aluzi ere media bazken bideoan, eh, horretara, uh, zazbera Silvian Alo eta Pol Molak diputatuak Lorentza Gimonen bisitatzerat joan zirela atzo. Egazti gripea ere ipagaikazeta puntu eusen nekazaritza ministerioak, frantziako nekazaritza ministroak neurriak zehaztu ditu. Uh, eh, egazti ere aurre egiteko sedez hainbat neurri plantan eman ditu, ietako lehena osasun ustuketa da nekazariek egin beharko dute apirilaren emezortzitik maiatzaren amaseidat. Momentu, zeko izleak ez dituzte gobernuak itzartutako diru laguntzak jasu. Eta Espainiako gobernua ere aipagai media bazken, ez baita simple, zin gobernua osatuz ari dira negoziazio zailak hemen aipagai. Eta frantses gobernuan eh, belanaren lanaren inguruko eta lan eskubidearen inguruko erreforma, Ezkerra zatitua eta aldiz uh, nagusiak kontent titulu hau emaiten du zuduestek eta bestalde gai hau Bixente Lizarazu horritziste futbolaria eta giru hoiek ere milioiak bazituzten suitzan gordetuak eh, ara hemen agertzen den berria. Iritzia orain zuritza bainat lagori Igan hastian, doidoia zen valantean gabe, nahi gabe bat segure, gobernu berri bat izentatuik izan da. Holandek, besten gija, iPhoneak dian bertzione bezan beste gobernu ezagutu dutugu. Ero gubernamentia, erotik sozialista zen zena. Erobik, ez du izenak pentsatzen ahalzian bezala, uskal herriantako deuz egin. Ondotik, baltsa lehen notak egin eta, Valz bi heltu zaiku, oai valz hiu azken sortia eta prefosta obsoleta dien bertzione zahar hoik beno hanitxez hobe dena gizala. Ez da aiza ministra hueta zo hartzia, beno osatuk dien maneak man hasalian ideak usu argitzen dutu. Enpreser gustatu nahian, ahalbe zanbeste largatzeko padaen emaitez biurtez oai lehen edo presidentaen haitatzeko mementua huiantzen dela eta uh, gubezalako asmulu zei plazer egin behar da. Guebotzen biltzeko erangabia. Zerrek du botz sumait ekarten ahal, gue presidenta botzik izan dadin. Aspalditik baztertuk den ekologia haitatu du. Bena ez egiazko mundian kambiatzen ahal dukiana, multinazionalen besteren berlegian errespetatzez. Ez ez, ekologia hunek botz galaziko zian. Behar dia, ben prinsipioen bastertzeko prestik dien ekologista zunbait. Hiu hartu dutu, plase haikin plase huiantu zaio. Kos kosatuik izan da, ambizionen birri zanganik, eta urentzeko berden pumpuiua nahizez den bortxaz ezagutikena pumpigi. Ez du haus sumendibaten baten pian urentuko. Ageiko oai hiu ekologista hoiek zer ekariko dien gobernamentu juntan. Notre Dame de Landen geua huianik jarrekitzen ahalko da, eta bestelan, hyantxago guetako, kostaldian hitzeman iden, urrezko txerkatze hoik. Binat lagori mil esker zuri laster eh, gure gurekilan eta departamentuko kontseilua bildu da goizuntatik eta bildua da oraindik eh, aurre konduak estabedatzen eh, eta bozkatzen dituzte biegunez. Uh, bon, ez ditu biegunak segitu jojok, baina bederen lehen parteunen bilduma eginen dugu berekilan. kilan. musika pixka bat lehenik eta proposatzen dut zet petiren gitarra eta bere hau txasustut. jamurik gabeko gauak. Erramukoro entzain ezkara inoiz egon Baina zerran guri zer den txarreta zer hon Estatuak eskalentzat bakarrizketa Ez urretara gizkoa da gure festa Ondondoratua txarto horatua Azturak badakizen den gure autua Gaua putzua bada ezin naiteke alta Gaua xamurra bada xamurren emalda Aire garbia purra zigarroaren Atxiki eta arnastu aski eta bakea Egunaren nekeak kendu arren barrea Imintzio xamurra bedi gure larrea Eginaren ordaina sobera eske alda zagun da Itxamurrez bilu ziegun ilunen kraka Erantzi eta erantzi gauak arrazoi dauka Erantzi itzak eta erantzi atzaparrak Jantzi denak antzi, erantzi itza jantzi azu zaitu e gardena eta zintzo Benetako isla da zure begien mintzo Gaua putzua babazin naiteke hau da Gaua xamurra baba xamurren emal da Gaua putzua babazin naiteke Gaua xamurra baba xamurren emalda Gaua putzua baba zindaiteke nalda Gaua xamurra baba xamurren emalda Gaua putzua baba zindaiteke nalda Gaua xamurra baba xamurren emalda jamurik gabeko gauak kantuarekin eta jakin petik eh, disko berri bat aterako duela uda haintzin normalki etxeko usta taldearekin, Joseba Irazokin, Igo Teletxea, Igor batera beraz uh, eta orain txegitzen dugu hitz eta putzen bostak eta berro gaita gure gomitaren tenurea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Departamentuko kontseilua bildu da pauen eta bildua da funtsian, eh, gaur eta bihar intzinkonduak eztabaidatzeko eta bozkatzeko eta jojo bidart gure lankidea ere bertan zen eh, atxaldeon. Bai, atxaldeon. Arran bezala eh, gaur biltzen ziren, bilkura garrantzitsua, orientazio nagusi batekin hasi da goizuntan lazerrekin, be, lazerrek itzartu du funtsian bera burua. Bai, eh, Jean-Jacques Lasser presidentak beraz eh, presentatu ditu, beraz eh, kondu horiek obekio eran konduen orientabidea lehenik, erranduzun bezala, eta lehen oinaria konduen orekatzia berak zion bezala, hori izan baita lehentasuna orai hautatua izan den ekipa berriaren zata, jakinez alde batetik estatuaren partea, eta hortan DGF e, eh, delakoa, famatu hori, dotazioa eh, dotazionea apaltzea dela bigarren orteko segidan, eta horrek berak amabi milioi euro gutiago ekartzen baitu aurten, horrez gain estaduaren partea ere eh, kompetentzia batzu ezari baititu orai departamentuaren gain eta finantziamenduak ez dira beti etorri, etorriak salatzen zuen, beraz, Jean-Jacques Lazerrek, Eta bestaldetik, sozial saileko bete beharrak edo laguntzen eh, maila emendatu da departamentoaren zat. Jakinez hori dela bere uh, eta butxetaren parte haundiena, egun hain berroita amasei, orduan eh, esteka bat gertzen da konduen orekatzeko eta esteka urteik ateratzeko, beraz erabaki nagusiak presentatu dituzte. Ala nola, funtzionamenduan, despenduen apaltzia, bosteuntal arogoita sei milioi eurotan ezartzea, sartzeak sei eunta berroita milioi eurokoa direlarik. Beraz erra nahi du, alde positibo bat, irurogoita iru milioi eurokoa, eta hori zergatik ote, zeren eta baitira zorak, funtsian eh, eta e, tokiko podere publiko guzietan bezala, eh, egiten direlarik, eta zorra horiek nahi dituzte sei urtez eta bete, edo orain du, eh, gero geruari buruz ere enbezi zamenduak egiteko gizan. Orduan despendioak eh, despenduak tipitzia hori funtzionamenduan, eta enbezi zamenduen aldetik, eunta amalau milioi euro, beraz, atxikitzean non baitan, haintzineko orteko heina, hori eh, zioten, beraz, naiz zituztela proiektuak, oraino aintzina haintzina eraman. Beraz, funtzionamenduen tipitzeko bi gauza dira agertzen. Nundik, beraz, eh, egiten dira eh, diru irabazteak, bai. alde batetik, sozial arloko serbitxuak moldatzia e, eh, diotena serbitxuak, beraz, eskaintza berdina egiteko gisan eta serbitxuen arteko loturak eta beste, eta mm, alde hortatik funtzionamenduan, beraz, dirua irabaztea pentsatzen dute, Bigarrenekorik eskoletako garaioa parte bat, seurik burrasuen gainez hartzia, Beraz nahi baitu eskoletako garraioen eunaindako amara, hori baita guti gora bera 2 milioi euro. Eldu baita, beraz, familia bakots, nun baitan, egun bat euro behar lukela pagatu eta lehen ahogaren zat, eta bigarren bat badelarik, eh, laragoi euro horrez gaina. Beraz, eh, hori dira bi eh, neuri nagusiak, beraz, diru, diruen apartetik, beraz, despenduen txipiarazteko, Eta mm, pentsatzen duzuen bezala ere, mm. iardokitziak ere izan dira. Bai, orduan, gastuak tipitu behar, justifikatuz beraz uh, eh, autori estatutik diru gutiago heldu baita, ordean biztana olakotan uh, be, kesak eh, badira, jadanik entzunitugu kampuan. Barnean, ordean, oposizioak hitza hartu du, zein izan dira uajak? Bai, hala, eh, erran duzun bezala, biztan dena, jardukitzak, eh, hor, eskerrekoen eh, izenian, beraz, eh, itza hartu dutelarik, Lehen lehenik egin dute, bon, konduen horrek buruz eta aski ados zirela dena den, eh, ala, podere publiko eta eh, tokiko eh, kolektibitateetan, eh, guzietan agertzen dela lako zailtasun bat, eh, beti estadoko dotazioak ipitzen ari baita, eta hor horreka baten atxemaiteko eh, aski ados eh, direla, beraz horrek ilan. Aldiz, Eh, autuekin ez direla, ador, zeren eta autuak eginak izan baitira sozial arloaren eh, unkitza, serbitxuen unkitzea, Odean, e, eh, serbitxuen unkitzeik pentsatzen dute oposiziokek, beraz, lanpostu handana bat, kendua izanen dela horrez gain ere, erraiten dute, Eh, sozial arloko laguntza zonbait ere tipituak izanen direla. Hori galdea ala ere egin dugu Sanzak Lazeri, horrek itzemaiten du ezetz, ez dela olakorik izanen, baina eh, hor <clears throat> konduak legoz lego hartu eh, eta oposiziokek erraiten zuten olako edo alako laguntza maila tipitzeko tipitzen dela edo tipituko dela presentatua denaren arabera, hori izanen da dudarik gabe, ez da gai minbera bat, eta segur dena dena den zerbitzuetan izanen direla eh, lanpostu kentzeak eta horrek ere e, dena iardukitzeak sortarazten ditu jadanik. Mm. Garraioen aldetik ere iardokitzeak eh, eh, zeren eta horazpi marratu dute oposiziokoek 2008an plantan ezagri zutelarik garraioen txerbitzu hori, eskoletako garraio hori urririk izaitia, printzipio bat zela, funtsezkoa zeren eta uh, horren bitartez eh, nahi baitituzte lagundu kanpainetako aurrak hori baitira ugunenak eta horiek uh, dute zerbitzuen baliatzia bestalde, hirietan, hiriek dute eh, garraio, eskoletako garraio hori beren eskoetan hartzen. Beraz, kanpainetako aurren eta horien familien laguntzeko den zerbitzu hori ez dute onartzen, pagaraztia horai, Gainera, erraiten dute, hori da urte baten zatzeren eta ondoko urtian hori izahia izanen baita edo eh, eskualdearen gaina. eh, eskualdeak du mm. eh, bere esku izanen eta beraz ez da hazoinik ora urte baten zat bakarrik eh, egiteko moldea, molde horren eh, aldatzia. uh, mm-hmm. zer bozkatu da beraz gaur zenta errandugu ez tabaidak bazirela eta segitzen dutela ereten hori untan. Gaur publikoa zen ere kasetariak ere hor ziren. Uh, bozkak bezala ere izan dira, Jojo? Bai, gauza batzu hasi dira bozkatzen, argloka, e, eh, baina eh, lehen arglotik eh, asteko horrez, hasia dira, e, beraz, kultura, kolegioetatik lehenik, e, kolegioetan, gero kultura eta kirola, eta gazter buruzko zonbait erabaki. Nordion, e, hor egia da, alde batetik kolegioentzat, sozialistek eta oposizioak ez dutela orienta bidea onartu zeren eta eun mila euro gutiago agertzen baitzen, eh, eta eh, gero gazter buruzko eta pundu bat ere ez dute bozkatu, e, zeren eta erraiten zuten lehentasuna zela, prezeski, gazten laguntzia, beste e, pundu guzietan, kultura arloan, hizkuntza gutituen alde eta e, gehiengo osoa izan da, beraz, kasik pundua initzetan ere, hau batez bozkatuak izan dira. Baina, salatu duten oposiziokoek da, ordena hori, zeren eta e, eh, kasetariak eta publikoa hor baitzen eh, horren esegitzeko goizuntan, eta gatsaldeko eh, txalde astapenian, Baina, egan nahi du, gai gotorrenak eta bereziki sozial arlokoa, pusatua dela eta agatxia meizik ez dela e, e, eginen, eta horregatik egin dute prentsa horrekoa beraz e, oposiziokoek, beren ikusmoden moden plazaratzeko alde batetik, eta salatzeko debate publiko guri ezartzen dutela agatxian berant publikoa ez dezan segi, Eta ala, hori nahi dute salatu. Uh mhm. -huh. Departamentuko kontseilua beraz ejamezara bildu da pauen, eta bildua da pauen, biharko pausuak eh, zein izango dira? Bitzaz? Oh. Hor normalki gaur garatzean eh, beraz beste uh, sail horiek sozial arlokoak eta uh, boska orokorra butxetari buruz uh, bihar izan behar ditaike. Nun ez duten gaur garatzean biziki berante egiten, mena normalki eta uh, gana izan denaren arabera, normalki bihar izanen da hori. Mm -hmm. Jojo Bidar, terra mesala gurekin ginuen eta goizontan pauentzen Departamentuko kontseiloaren bilkura famatu hortan, eta intzin konduak uh, eta boskatzen baitituzte esker Bai, izan ongi. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Baina ez dakit, e, zaila da, jakiten zer dauen, e, eh, zer bultzatzen duen norbera olako lanetara. Haitxut bi armak, bintzat, nire nirea direna dela hau eta gitarra eta irugarren bat parkatu aztu, azten dudan adala pentsamendua. Hor, nik nahi agun nuen uh, zinez eh, kondatu gauza. Orduan, karo, bizitza horrela da. Orduan, handik eta mendik eraten duzu, eta musika e, berdin. Kasualidaden fruitu edo. Kantuz kantu, musikaren aritik doan emankizuna, larun batero, goizeko amaiketan eta arratsaldeko bostetan errepika. Oi, oi, oi, <laughs> hori erraten nizuteak. Kantuz kantu emankizuna eta maia muruaga espada horre gau horren ekilan aurkesteko nik erraren dautziet larumat goizian maia muruagarekin mirentxu agere horri zanen da eta behi bideko handere suriak talde berria aipatuko dute berekilan. Miren gare Pantsis eta maribidartekin Bidartekin sortu duten talde hau eta disko bat agertu ere gure etxen badira eta hemen proposatzen hau zet beraz Zazpi uso badoazi. Zazpi uso Gau bat ez nizure gana oiek arrarazi. Neure pena boloren erraitea tzuri. Horri aski bainuke zeku Pa dum pa dum pa ba da ba dum ba dum pa da ba da ba da ba Kaixo, badoazi BBA isa deitzen da talde berri hau behi bideko handere xuriak e, eta beraz e, kantuzkantu kantu emankizunean Maia muruagarekin aipagai larumat goizean ameketan, miren txuagere berekin izanen du. Horietanik horrekin agurtzen zaituztet, bi hitz eta putzik ez, bai, gauean, tenore zaldatzen austiraletan behatziontan, asteuntan, entzun duzien txarren hau berena beste guzien entzun gai, eta larun batean ere atxaldeko lauetan, seiak euskal irratetan. Berrien tenorea zurekin nintzari eta atxaldeon. Atxaldeon bai arantxa eta atxaldeon entzuleak. Atxaldeon.